anthropos kai leon synodewontes ho de pote leon sun anthropoi hekastos de auton tois logois e kau honto kai de enatai tai en andros stele petrine leonta pnigontos. ho de aner hupodeixas toi leonti efe Horae pos es men humon cretones, cacenus eipen hupomeidiasas. Ei leontes eideis an glufein, polus an andras eides hupocato leontos. Hoti polloi cauchontai dialogon Andreioi einai caisraseis, hus he peira gymnasthentas exelenchei.